Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 152, které tentokrát výjimečně věnujeme nikoli výročí narození, jelikož přednedávnem opustil toto naše rajské slzavé údolí jeden americký písničkář, jenž jedním takovým vystoupením v pravou chvíli a na pravém místě totálně změnil společenské klima ke konci 60. let. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka. I think that I shall write a song with simple melody and simple rhyme. A song designed to please us all, a song to ease our troubling mind that we can sing together, that we can sing together. Country Joe McDonald plným jménem Joseph Allen McDonald, se narodil 1. ledna 1942 ve Washington DC, potom vyrůstal v Kalifornii. Jeho prarodiče eh, byli židovští imigranti z Ruska, maminka byla marxistka, oba rodiče orientovaní, řekněme třeba jako Pete na nalevo a maminka mu dala jméno Joseph po nikom jiném než po Josefu Stalinovi. Malý Pepík už v deseti letech hrál výborně na tahací harmoniku, stačilo mu zapískat písničku a on ji zahrál. Měl svého koně, který se jmenoval Rebel, kterému nikdy nedával oprátku a na kterém se naučil jezdit bez sedla. Byl odveden na vojnu do Japonska, kde se málem oženil, protože mladší i postarší japonské hookers nejenže dávali mladým vojáčkům lásku, ale často plánovali pomocí svatby dostat se ven zejha nevěstinců a možná zejha Japonska. Joe se naučil hrát na trombón, ve škole působil v různých skupinách a ansámblech, učarovali mu býtnici Ellen Ginsberg a Lawrence Ferlinghetti a protloukal se životem, jak to šlo. Jednou dokonce prodával vysavače. Tohle všechno koncem 60. let, tedy v květinové době hippies, a blížil se Woodstock. V té době již Country Joe založil kapelu Country Joe and the Fish, byli pozváni na festival a zatímco se Carlos Santana se svou kapelou chystali na vystoupení, Vznikla tudíž prodleva a pořadatel poprosil Joea, aby něco zahrál. Ten odmítl, protože neměl kytaru a nebyl na to připraven, tak mu rychle nějakou sehnali a vznikl historický okamžik. Give Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no to wonder why we all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just overprayed if they drop the bomb, they drop it on the Viet car. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. we i gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be won when the Lord of all the kingdom comes. Sing it! One, two, three, one, you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that? There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate and send your sons off before it's too late. Be the first one on your block, have your boy come home in a box. All right, one, two, three. and gentlemen, Country Joe McDonald. Ta první písmena před písničkou původně byly F-I-S-H, tedy fish, ale spontánně velmi brzo se jaksi transformovala do F-U-C-K, fuck. A to byl taky cheer response, jak se říká v Americe, kterým odpověděl 300 tisícový DAF. Samotný Woodstock byl labutí písní, protiválečného vzedmutí a sám Joe na to vzpomíná, když viděl reakci publika později ve filmu Woodstock. Přičemž s pousmáním upozorňuje, že by za to měl dostat od dnešních reperů a drsných kapel ještě podíl na tantiemech. I really could not believe it. It was fucking amazing. And I personally think that it was a revolutionary moment, a cultural moment for Anglo Saxon, English speaking Western world. that movie was so popular. It mainstreamed the word fuck. All those grunge rockers and rappers should give me a, a little royalty for that, for knocking down the door. Jelikož v té době píseň už byla známá, eh, dokonce běžela jednou v televizní show Davida Frosta, eh, kde na ní potom reagovali takto někteří diváci. Pánové, ostuda, ta špinavá nemitá strašidla, v závorce The Fish a jejich píseň pro větnamské veterány byla hanebná. Pochybné publikum aplaudovalo, ale my jsme vás na dobro vypnuli. Trash, skam, odpad, špína. Váš dřívější posluchač z Bostonu. A nebo mladý posluchač z New Yorku. Pane Froste, jsem opravdu s hnusem, že jste dovolili, aby tato ohavná píseň byla prezentována těmito nemitými muži, anebo jsou to snad ženy? Mně je pouhých 21, ale za tyto muže se stydím pro jejich příšerné vystupování a šokující texty. Váš s pozdravem. F.C. z Belrose. Ovšem rozbuška a poselství bylo venku, protože válka ve Větnamu opravdu zhatila mnoho mladých životů a když jste odmítl narukovat, tak vám hrozilo buď vězení, anebo společenské odsouzení, například, že se vás rodiče zřekli, neboť propaganda pracovala velice pilně a efektivně. A mnozí opravdu věřili, že američtí kluci tam ve Větnamu skutečně bojují proti komunismu a chrání Ameriku před nebezpečím. A vzpomněl jsem si, že i náš prezident Zeman onehdy hlásil, že Afghánistánu se bojuje za českou svobodu. A jaká byla vlastně slova v onom šokujícím textu? Například be the first one on your block to have your boy come home in a box. Buďte první v sousedství, koho syn se vrátí domů v krabici. Černý humor, spíš varování. A Joe se nezalekl, naopak šel ještě dál s písničkou Kiss My Ass, polipte mi víte co. This is a song I wrote for the Vietnam veterans uh, a long time ago, and I'm sure it's exactly the same way they feel now. It's called Kiss My Ass. Well, I got out of school feeling kind of down. Thought I'd join the army just to take a look around. I went on down to the recruiter man. That's when all my troubles began. Well, I've been up, down, and around this country more than a couple of times. Never knew until I got into the army thinking for yourself was a crime. Get over here, stand over there, let's see your identification. Shut your mouth, son, get back in line. Send you to Southeast Asia. Well, they gave me some food not fit to eat. They gave me some shoes that hurt my feet. They told me that I wasn't fighting alone. They sent me to Saigon, but they stayed home. Yes, and I've been up around this country more than a couple of times. Never knew until I got to the army thinking for yourself was sure enough crime. Get over here, stand over there, let's see your identification. Shut your mouth, son, get back in line. Send you to Southeast Asia. Oh yeah, do da do da do da da da da da. in war. A, B, C, D. Get someone else, A, don't get me. Left, right, left, right. You know the whole damn thing, but to be uptight. Well, I done my duty and I fought my fight. I thought I knew I was doing right. But that's all over, I'm free at last. And if they want any more, well, they can kiss my ass. I've been up, down, and round. more than a couple of times. I never knew until I got to the army thinking for yourself was a crime. Get over here, stand over there, let's see your identification. Shut your mouth, son, get back in line. We're sending you to Southeast Asia like hell. Jak se asi poslouchala taková sarkastická píseň? matce, které odvedli syna na frontu. A ten syn jí třeba psal, že tu písničku poslouchá a že ta písnička má pravdu a on by se jim na to taky vykašlal, kdyby jen mohl a že doufá, že to ještě těch, dejme tomu šest měsíců, které musí strávit na frontě, vydrží. A po třech měsících dopisy přestaly chodit. A jsou takové matky ve světě i dnes, třeba i v Čechách, ve válce proti Větnamu zemřelo 58 tisíc vojáků. Někteří ani nedosáhli věku, kdy si podle amerických zákonů mohli koupit pivo. Jiní přežili. A mnozí z těch, co přežili, Joea pro jeho písničky nenáviděli. Buď to nechtěli slyšet pravdu, anebo, jak už jsem řekl, věřili strýčkovi Semovi. A když se potom v roce 2003 odtajnili spisy, které odhalily celou pohádku o Tonkingském zálivu a ohrožení Větnamci, co by hoax a falešný důvod pro válčení, bylo to ještě horší. Jenom jednou byl country Joe McDonald zavřený za obscénost a musel zaplatit pokutu 500 dolarů za použití slova fuck na veřejnosti. Nicméně téma válečných veteránů zůstalo klíčovým a až do svých posledních dnů právě pro ně Joe McDonald hrál. Byl čtyřikrát ženatý, má pět dětí a komu onehdy patřilo jeho srdce? jakési Janis Joplin. Chvíli spolu chodili, pak se rozešli a po letech na nějakém festivalu, kde zpívala Janis a kde hráli zároveň také Country Joe and the Fish, se zase viděli. Pěkně si popovídali a Janis si najednou z ničeho nic aplikovala heroin, na to Joe ale nebyl připravený. A tak se zvedl a odešel. To bylo naposledy, co jí viděl. Ani jí nestačil zahrát písničku, kterou o ní složil. A později se ho jeden novinář zeptal, co si myslí, že sláva pro Janis znamenala a co jí přinesla. Once she did become a superstar, what did that do to her? It didn't it didn't give her what she wanted, you know. It gave her that one thing that she wanted in her career, but in her personal life there was nothing there. It wasn't there for her. Nedalo jí to, co chtěla. Víte, dalo jí to tu jednu věc, kterou chtěla ve své kariéře, ale v um, osobním životě z toho nic nebylo. Nebylo to tam pro ní a ona to vypnula. Vždycky hledala nějakým způsobem lásku a musela se vyrovnat s tím, že láska, kterou cítíte od svých fanoušků a ke své práci hudebníka není skutečná láska. Je to pracovní záležitost. Pokud chceš ve svém životě opravdovou lásku, potřebuješ rodinu, obyčejnou rodinu a přátelé, kterým je tvá superhvězdnost úplně jedno. Nepotřebuješ, aby kolem tebe byli psychopati, kteří ti dávají a říkají, co chceš. A když ji potom odřízli od své původní doprovodní kapely Big Brother and the Holding Company, což byli jejich přátelé, kteří mohli říci, že co dělá je špatně. Udělej něco jiného. Ale když tyhle přátelé ztratila, zbyla z ní jen otrokyně. Vstoupila rovnou do plamenů slávy, protože jejím snem bylo stát se slavnou zpěvačkou. A tak byla slavnou zpěvačkou, ale nedalo jí to to, co chtěla. Takže měl jsem jí rád opravdu. Byli jsme dobří přátelé a Měli jsme hodně společného. Ona byla velmi milá a inteligentní osoba a měla své chyby a svou hrdost. Ale mně nechybí, je mi úplně jedno, jestli je skvělá zpěvačka, i když ona byla skvělá zpěvačka. Předpokládám, že byla slavná a je škoda, že zemřela. Je zvláštní, že lidé umírají v 27. To je děsivé. Já tomu nerozumím. Ale pro mě zemřela už předtím. Prostě byla pryč. I kdyby jí potkalo to něco, mohla vystřízlivět, ale nepotkalo jí to. Je to škoda. was gone. She could have got clean and sober if that something had happened to her, but it didn't. It's too bad. Country Joe zhudebnil například poezii Roberta Service. Mezi jeho minstrely souputníky patřili například Tim Hardin, politicky též angažovaný Phil Ochs. Barvou hlasu mu byl blízko Dan McLean a jeho ikonou, podobně jako u Boba Dylana, byl Woody Guthrie. I never really knew Woody Guthrie, but I can't help feel that somehow I always knew Woody. This record is a collection of songs I just naturally learned and loved in my early years of playing and singing. Woody said that he wanted to be known as the man who told you something you already knew. And for me, this is a clue into the beauty and the genius of Woody Guthrie. For he was just an ordinary man. He made all the mistakes, had all the vices, all the good and the bad things that every ordinary person has. He never gave you the feeling that he was better than you in any way, and he never gave you the feeling that he was worse than you, but that he loved you because you were just like him, he was just like you. Somehow, without thinking, he tapped the reality and the dream of what it meant to be an American. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me a voice was sounding this land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land for you and me. Vždycky, když poslouchám tuhle písničku, nemohu si nevzpomenout na populární indiánskou písničkářku Buffy St. Mary, která vždycky tuhle píseň odmítla zpívat, protože ta země v té písni přece patřila indiánům. A paradoxně jí byl statut indiánky později odebrán, ale to bychom zabíhali jinam. Country Joe, jak jsem již nadnesl, se věnoval pedagogické, charitativní činnosti, dokonce organizačně podpořil akce v různých městech, kde byly vystavěny pamětní desky se všemi 58 tisíci padlými ve Větnamu a pořádali se maratony, třeba třídení, kde se lidé střídali a všechna jména byla vyslovena na hlas. To byly akce, které silně rezonovaly i v souvislosti s tím, že mnozí váleční veteráni žili v chudobě, neskuli mizérii, s úzkostnými poválečnými traumaty a tak dále. Vždycky si také v souvislosti s těmito akcemi vzpomenu na pražskou upomínku obětím druhé světové války, kterou je například Kobyliská střelnice. Country Joe byl jedním z mála, kdo si vysloužil respekt horkokrevného italského rokového cara Billa Gréma, jenž pořádal koncerty ve Fillmore East, Fillmore West a rád slyšel též na sociální notu, ale nebyly to jen války, co brali lidem přátelé, byly to i okolnosti, které záležely na tom, jestli si je lidé vybrali. Alkohol, opiáty, a sláva a popularita zde povětšinou byli špatními rádci. Mezi takovými, které Country Joel postrádal, byl například bluesový kytarista a skladatel Mike Bloomfield. Joe na něj vzpomíná v jedné písničce, jak jinak než bluesově laděné, a my se tak můžeme rozloučit s kalendářem číslo 152, které od mikrofonu provázel Michal Kyselka. angels and blowing everybody's mind. Mm. Well, I can remember, seemed like yesterday. Mm, down at the nightclub where we used now your chair is empty, your guitar left untuned, and it hurts so bad, my